Ah, já, já. Gabon, ongi etorriak bidazoa atxak saio berri ontara, ongi gure uinetara. Eta gaurkoan e, Absolute Order izeneko taldearekin hasi dugu saioa. Eta bueno, ba, berri edo ez hain berri diren, baino azkenaldian aldian jaso ditudan eh, e, hainbat EP eta Maxi entzungo ditugu gaurkoan, orengoan, Absolute order taldea entzun dugu e, tal, taldeak laurin haotxetan Rich gitarran, Julian e, baterian eta Ryan batxuan e, osatzen dute e, naiz eta ba, eh, nazionalitate desberdinetako jendeak e, izan, taldea Bartzelonan osatzen da eta Bartzelonan dute ba, haien egoitza, zuten. Ba, zeren taldea ia da martxan ez dago e, bizipen motza izan dute, baino OEP eder hau utzi digute tira entzun dezagun beste kantu bat. Absolute Order taldea eta e, Sunday Song izeneko kantua lengua Skip Juiz izena zuen eta beno EPE hau sei kantuz osaturik dago sei kantu motz normalean bi minutu tara iristen ez diren e, kantu engatik eh, epe hau ba, hainbat zigiluk kaleratu dute, ba, haien artean gipuzkako no thanks izeneko zigiluak, no thanks pan, Records, e, ba, Juan Mac, Juan Madagerrek eramaten duen e, ba, zigilu hori e, hauen artean ere Rustic Knife e, zigilu frantsesa dago eta beste e, usei lau sortzi bederatzi zigiluk kaleratzen dute e, epe hau beraz e, nahiko kopia egongo direla uste dut e, entzuten duzuen bezala e, gomendagarria eta ba, alak Hego Bretania soinuak e, berreskuratzen dituena, eh, musika gogor semarra dena, baino e, ahots horrekin ba alak ko balaro biko talde britainarrak gogora dakarzkiena, entzun dezagun beste kantu bat. Absolute Order izeneko taldea Anxiety izeneko kantuarekin eta beno ba, talde gomendagarria eta ba, aurki daiteken e, EPEA eta ba, Bartzelonatik edo Bartzelonan e, ba, egoitza duen talde ontatik ba, e, gipuzko aldera etorriko gara 2008 bat garren urtean kaleratu zen, EP eh, e oso oso interesgarria larrek ba, taldea e, Donosti eta Lasarte artean e, ba, mugitzen den taldea e, orengoan Orwell izeneko kantua entzun dugu hau haien e, estreineko lana dugu baina e, esan behar da aurretik e, talde hontako partaideek e, hiru e, partaide daude eta e, txorroskio izeneko taldean e, parte hartzen zutela eta hemen irratian egon ziren ere haien diska oso interesgarria aurkezten txorroskio taldetik e, ba, gitar jole batek ezin zuen e, jarraitu eta beste irurek e, haien bidea beste izen batekin jarraitzea erabaki zuten larrek ba izenarekin beraz jende gaztea baino bidea duten e, bidea duen jendea eta ba, musika ederra egiten dutena, ba, entzuten, entzun duzuen ez iriarte basu eta hotzan, jaime gitarra eta hotzan, azpi baterian, eta arrasateko shot estudioetan eh, grabaturiko ba, EPA, dugu hau bide interesgarriak eh, jorratzen ditu, larrik bat aldeak beraz entzun dezagun hauen beste kantu bat. Pa' que no Ba, taldea dantzalekuan izeneko kantuarekin talde interesgarria ba, gaur egungo doinu ilunetan mugitzen direnak baino baita ere ba, punk rock doinu klasikoetan badute e, gama zabal bat e, haien e, musika iturriak aukeratzeko e, beno, ba, talde interesgarri batetik ba, bestera pasako gara non ba, beste lan berri bat aurkezten ari diren. ze soñu aldaketa egin dugun, eh? Lehen eh, eh, antzi dut eh, aipatzea ba, larrek baren epe hori erraz topa oraindik eta hainbat e, zigilupian eh, kaleratu dela esaterako donostiako txantxakun e, irratiak, e, donostiako eskizo diskak, eskizo dendak, e, e, azpeiteako malmai rekor zigiluak edo bizkaiako irrintzi diskak zigiluak kaleratu dute, baita ere santanderreko produkzionez Estudankas eta ustut beste zigilu bat e, dagoela e, ba, lana hau kaleratu duena beraz oraindik garai zaudete e, epe bikain hau lortzeko eta ba hortik nunbait aurkitzeko Eta, ba, orain entzun duguna, Hell Division taldea genuen, talde gipuzkoarra eta ba, haien eh, diska berria entzuten ari gara. Berria diot, baino ez da hain berria, zeren e, pasaden urtean kaleratu zen, baino egia zan 2000 amairu garren urtean grabatu zen. Kipi, pilo bat atzeratu zaie, pilo bat e, ikaragarri atzeratu da diska hau kaleratzen, baino tira, hemen dugu ba, Juanma haotxetan, eh, Lolo Gitarran, Etxabe Basuan, eta Dani Baterian osatzen duten taldea, eta entzun dugun kantua asedio izeneko kantua izan da, entzun dezagun beste kantua. berriz ere invierno kantuarekin eta beno ba alako ba crust e, e, metal soinuara duen krustan e, mugitzen da talde hau ahotsetan japoniar influentzia ba e, eco oiekin, eta ba zortzi kantuz osaturiko diska dugu e, kantu bat eh, euskeraz tartean edo bueno euskerazko zatiak dituenak e, eta beno no thanks e, eh, zigilu gipuzkoarak du eta baita ere agipunk izeneko zigiluak eta ba noragoaz orain noragoaz ba, ba bizkaiara adibidez ez, ez da kuero taldea bizkortu dela, baizik eta Karpatos izeneko taldea robo de poder izeneko kantuarekin zergatik e, eh, talen arteko antza hori, ba, partaideak e, partekatzen dituztelako. Edo zituztelako, zeden jada Karpatos taldea ez, ez du aurrera jarraitzen pena da, zere ba, diska bikain batzuk utzi dizkigute, eta antza denez e, zuzeneko bikaina omen zuten, ere Karpatos e, talde honek e, nik dakidanez bentsat bi diska ditu berrogeita bost atzbeteko ba, maxi bat edo diska bat, eta hau ere non e, lafe taldearekin e, eh, elkarbanako lana aurkezten duten diska hontan eh, Karpatos taldearen aldeak e, sei kantu ditu eta olako hoien bat entzun dugu eta zergatik ez ba, beste bat entzungo dugu ere Karpatos ikaragarria karpatoz talde hau, ez da? Da, da, da, izeneko kantua genuen eh, hau eta beno batzutan pena da nola alako bat batalde ikaragarriak eh, baina entzute gabe edo pasatzen diren eh, eta inor jakin gabe ba hor egon direla beraz nik berreskuratzen dut Karpatos taldea bueno esan behar da gaur entzuten ari garen gauzetatik ban no thanks keko Juanmak e, ba, pasatu dizkidala, eh, eh, gaurko diska batzuk, bueno, diska hau hain zuzen ez du nozantze kaleratu, baino bere bidetik iritsi, iritsi zait, zeren hau Pina Records, La Negra Shop eta diskos mekauen diosek kaleratzen dute. Eta beraz gaur ba, Hell Division, Carpatos, Absolute Order taldeak ba, nozantzigioaren eskutik iritsi zaizkit. Eta, beno, ba, diska Unen eh, beste aldean La Fe izeneko taldea dago. La fe, taldea, Madrileko taldea ba, beste bide batzuetatik e, mugitzen da. Ez du ba, Karpatos taldearen ba, bortizkeri hori taldea harinagoa dugu eta pixkat ba, Madrilen gaur egun e, ba, egiten denaren e, arira dijoa Madrilen bueno, gauza asko egiten dira, baina hoi gauza hoien artean ba, modu ontako mota ontako talde anitz daude olako ba, punk rock eh, basiko eh, e, agudoekin eta hola eh, izaten direnak eta tira entzun dezagun lafe taldearen beste kantua. Aguenúen eh, la fe... taldea la sangre, sangre en la alfombra y neco... kantuarekin eta bueno, ba, uste dut Madrilen geratuko garela baino atalaz aldatuko dugu zeren diska nahiko berriak jari ditugu baino badira ere ba, berreskuratu diren e, diska batzuk eta horrengoan e, maxiekin eta elkarbanako diskekin e, baino jarrituko dugu EPN e, arira barranco, la navaja, la batalla, guerra de sangre, contraria, y la furia de seres. Deja las escuelas, se falta la serpiente, tu corazón ya nada siente. Ángeles negros, te protegen en la carretera de la muerte. Ba, larogi garren eh, amarkada joan gara, eta oraingoan ofiziales podridos izeneko taldea entzun dugu, karretera de la muerte izeneko kantuarekin. Tira, ba, karretera de la muerte edo eh, eriotzaren errepidea, eta beno, zerikusi haundia dauka ba, taldearekin e, kantu hau. Zeren, beno, haien e, historia talde bezala motza izan zen, larogi garren amarkadako bukaerako bukaraldeko taldea izan zen eh, baino ba, garai hartako jende asko bezala baino historio ikaragarri bat dute haien eh, atzean non e, eriotzak ilketak drogak eta bar tartean zeuden Talde hau ba, Beat Generation e, zigiluak eh, berreskuratu du, ba, haiek eh, lokalean grabaturiko demo batetik hemendik lau, <clears throat> lau kantu berreskuratu dituzte, eta EP batean dago ofiziales podridos izeneko taldea, non azal ikaragarria, duten tira eta bueno, esan behar da talde hau e, er edo Maria Luisa de Anta baterian zombi edo Antonio Carlos Rodrigo e, gitarran uste dut eta Frank eh, Francisco Javier Córdoba e, basuan zera talde <clears throat> tal, talde ontatik bizirik gelditzen dena er da e, bateri jolea eta beno olako ba, drogaz eh, salmenta batean bat, trampa bat jarri zioten Franki eta bueno, ba, haren eh, burua ba, paretaren kontra edo zanpatu zuten eta gero e, e, eraikin bateko ba, balkoetik bera bota egin zuten. Baina oraindik bizirika atera zen, baina koman zegoela. Handik gutxira hil egin zela. Gerora e, zombik e, ba, zombik eta erk izan zuten e, eh, aur bat, baino handik gutxira zombi mm, ba, eh, gartzelaratu zuten droga salmentagatik eta zazpi urtetarako e, zigorra jaso zuen horrela er eta zombik banatzea erabaki zuten ba haiek elkarrekin zuten aurra ba, aurrera ateratzeko eta zombik e, iesa hartu zuen e, gartzelean eta ba, ba largoita masei garren urtean hil egin zen oraindik bizirik dagoen er historia guzti hau kontatzen du ba, e, epe hontan entzun dezagun, e, ba, historio ikaragarria duen talde honen beste kantu bat. hola tío buenos días, vengo a renovar. Hagan cuando esperas y demás. Sabe ver la pera, vaya guerra de sistema gritos de mierda chupar el piso de arriba Esta niña no en la cola Vuelva otro mes, vuelva a vez Todo para fiesta siempre es Esto es una mierda de lo es El sistema te rebota, el piso En el carnet de presidio y te hicieron hasta un ba, bitxikeri haundia, e, ofiziales podridozen, e, ba, talde honen e, berreskurak eta nik ez duen, e, ezertaz ezagutzen eta uste dut jende gehienak ez zuela e, deusetaz ezagutzen, e, talde hau, ba, EP hau irten den arte, EP interesgarria musikalki eta soinu aldetik e, ba, nahiko txarra dena, ba, baino interesgarria eta historio ikaragarri bat e, atzetik duena. Tira, ba, aurrera egingo dugu eta ba, duela gutxi eh, ba, Barcelonako diskos enfermosek eh, ba, diska hau berreskuratu du. bai, berreskurak eta bikaina, kodigo neurotikoren eh, ba, e, ba, epe mitikoa miatzen eta laro gehieta iru garren eh, urtean grabatu zuten eh, e, epe hau. Eta normalean ba, prezio oso altuan aurkitzen dela ba, original bat aurkitzeko, baina zorionez e, diskos enfermos e, Bartzelonako zigiluak berreskuratu du eta berargitaratu du Epe, hau, e, kodigo neurotiko taldearena, e, diska gorria da, edo bentsan nire kopia ez dakit denak e, gorriak e, diren, eta beno, ba, arte originala berreskuratzen du, nahiz eta atzeko aldean ahondian diskos enfermos e, jarri duen, e, ba, e, zigilu originalaren, Ordez, eta, beno, ba, klasiko, las Malvinas son pinguinas klasiko hau entzun ondoren, ba, beste bat. código neurótico cotolengo kantuarekin beno haien lenda beziko epe hontan eh, kantu motza kipun klasikoa eta beno laro gehi garen amarkadan eh, e, epe hontaz gain e, maketa pare bat kaleratuko zituzten eta jada mi hatzen tararo garen urtean uste dut la barra del bar izeneko ma, maxi mitikoa eta haien urrengo disk, diskak e, uste dut e, humillazion, tortura e, muerte eta kolorez de gerra larogei tamar garren amarkadan eh, etorriko ziren ibelbide luzea, izan zuen e, talde honek eh, hiru diska kaleratu zituzten e, epe ontaz gain eta beste maketa pare bat uste dut izan zirela talde oso maitatua izan dena talde kataluniar hau eta tira guk gure saioarekin aurrera ea zer jarriko dugu ba, hau adibidez, ordoa. your beers When you kiss, do you keep your eyes open? I'd love to linger on the tips of your tongue Will our souls be in imminent danger? I can't see how what we could do could be wrong A summer short of a picnic Try hard to save the way you sin. It helps if you think quick When the rays of your salty skin postcard I make my fantasy a reality And as she's sitting on the carpet Perfectly matches all the ones in my bed It's time you grind and you gossip Why not give me the pleasure instead? zen asketa egiten ari nahi zen gaur, kezentzu askori gabeko saioa ateratzen ari zaiz, baino, bueno, bentzat e, eh, kantu aukerak eta ona da kantu onak entzuteko aukera dugu gorko... saioan zeren azken finean ez da ez dago tematikarik e, saio ontan baizik eta azken aldian e, eh, bat topatu ditudan berrikuntza batzuk naiz eta bigarren zati hontan dena zarra den baino berrar gitaratua zera eh, talde honen estiloa eta agian kantua ez baino talde honen estiloa eta hotxa eta bar ezagutu duzu ezta vai Buzkox taldea genuen, edo Baskox taldea genuen, talde Britaniarra, eta uh, mila batzerun eta laro geita maikagarren urtean eh, demo bat kaleratu zuten, eta demo ontatik eh, ba, single bat eh, kaleratu du You Are The Cosmos izeneko zigiluak, e, eta bertan single ontan bi kantu daude, e, orain entzun dugun All Over You, All Over You, eta Insight beste aldean, gero entzun zungo duguna Zera, e, eh, Buzkox e, eh, edo Baskox taldea ezagunak dira ba, aien e, eh, irurogeita mar, garren amarkadako ibilbidearen gatik, batez ere Singles Going Steady izeneko ba, singleen bilduma diska horren gatik, eta hasierako garai hortan, miatzeunta irurogeita maseitik, miatzeunta larrogeita batera, ez nago ziur, ba, iru diska kaleratu zituzten, Baino, e, eta larogeita bederatzi garren urtean uste dut berriz elkartu ziren, eta hau izan zen haien lehen e, grabazioa, e, eta larogeita maikan egin zuten demoa, eta demo hori pasaden urtean berreskuratu zuten e, biniloan, LP bat eginez, eta e, orengoan ba, demo hortatik hartutako single hau ere kaleratu dute. Eta hortaz gain, eh, el, ba, larogei tamar eta bimila garren amarkada hoietan, e, eh, buskoks taldea, bai, bilbide oparoa izan zuen, e, eh, baien ba, garei klasikoan, baino askoz diska gehiago kaleratu zituzten, eta alako, ba, zede kutsa bilduma bat, eh, kaleratu zuten ba haien eh, ba, itzulerako diska guztiekin e, itzulera luzea zeren ba orain arte 1989tik ba oraindik e, martxan dabiltza naiz eta ba galera handia izan duten ba, azken urte hontan tira ba B aldea entzungo dugu ordoa Cox taldea eta ba haien eh, demotik at, eh, kaleratutako single ontatik e, eh, Insight kantua be aldean zeuena, ba nabari ba haien eh, punk rock oinarriak dituen ba pop melodiak eh, osatzen dituen ba estilo berezi hori Buskox Baskox bakarrak daude eta beno asko nabari da haien estiloan eta beno ba esan bezala galera hondia izan zuten ba Shelly gitarra jole eta abeslaria hiltzenean eh, e, eh, e, pasaden urtean zendu zenean eta beno ba, digelek eh, jarraitzea erabaki zuen eta ba, nuizean behin e, kontzertuak ematen dituzte Euskal Herrian ere egonak dira beraz buskoks talde ikaragarria beno gaur gaurko saio bitxi honi amaiera emalteko ba, era bitxiz bukatuko dugu eta motorhead taldea entzungo dugu Hala, motorhead eh, taldea beti ondo sartzen eh, bai da eta gaurkoan ere ba, motorhead taldearen eh, klasiko bat Ace, Ace of Spades, agur